Muga herrietan bizi diren biztanleen arteko harremanak nola hobetu, lurralde batetik bestera pasatzen diren langileen joanetorriak nola errestu, ekonomia arloan indarrak nola bateratu. Europaren sortzearekin batera mugak desagertaraztea dela helburua aipatu da behin berriz, baina realitatean mugak ireki baino ea estenari ez ote diren aipatu dute Ipar Euskal Herriko ordezkariek, Jean-Jone Etxegarai Euskal Elkargoko presidenteak edo Matio Berge Eskualdeko kontseilariak. Dominik Foch, franciaco estatu idazkariak parte hartu du jardunaldietan, eta autetxien eskaeraz zer dion galdegin diogu, migranten egoerak ezote duen mugen berehalako idekitze bat eskatzen. Ona bere Alors je ne suis pas habilité à vous répondre et je vous avoue que j'ai découvert le sujet ce matin. Donc euh, je vous présente mes excuses, mais je ne suis pas en mesure de faire une réponse pertinente et cohérente avec l'action gouvernementale. Dominik Forren eh, erantzuna etzaiola egokia adierazi digu Matio Berger eskualdeko kontseilariak. Oui, on est très déçus parce que euh, on subit cette fermeture euh, de la frontière dans notre chair et avec 9 personnes qui sont décédées euh, sur notre territoire. Ça fait également maintenant 2 ans que pour des raisons purement politiciennes on a fermé cette frontière. Pour des raisons, dès qu'on a une peur... peur Beldurra pandemiari, terrorismoari, migranteei eta aldioroz mugak esten ezin dela ola jokatu gehitu du Bergek. Mugak berriz idekitzeko presioa sartzen segituko dutela adierazidu.